Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Rabdal Amin, vesela, vesela Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Amma ba'd Došli smo do 58. hadisa a, koji je komentator naslovio, iako nema nasla, babu Huduri An-Nisa el masjid Poglavlje o prisustvovanju žena, odnosno dolasku žena u mešćid na namaz. 58. hadis. Dote smo došli. Zadnje što smo radili, ako se sjećate, radili smo znači, e, hadis, odnosno dva, tri hadisa vezana za klanjanje u džematu, pa smo tu meselovno skraćeno obradili. Uh, govorili smo o tamo prepisu klanjanja u džematu, pristovanja i klanjanja u džematu. <clears throat> Dalje, znači, sljedeći ovaj hadis, an Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, ani nebi sallallahu alaihi sallam kala, od Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, se prenosi da vjerovisnik sallallahu alaihi sallam rekao, I da Ida stezenet ahadakum imra'atuhu ila mešid fela jemna'ha. Ako zatraži dozvolu eh, supruga nekog od vas da ode u mešćit, fela je mnaha, neka i ne sprečava. to je tekst hadisa, riječ poslanika sa Lola Sallam. Kale, fe kale Bilal ibn Abdila. Pa ravija koji prenosi hadis, kaže, rekao je Bilal ibn, ibn Abdila, rekao je sin od Abdullah ibn Omera, po imenu Bilal, E, reago je bio i pristup reago na, na te riječi i rekao Wallahi lenemne'uhunne kaže tako mi Allaha spriječit ćemo ih neće mi da da idu mešćit kale fe akbele alihi abdullah fe sebehu sebben uh, e, seji'a kaže pa mu je prišao Abdullah ibn Amer i kaže sebehu sebben seji'a i žestokoga osoro i grubo izvrijeđao ma sami'tuhu sabbahu mithluhu qat nisam ga čuo da je ikad nekog na takav način vrijeđao wa qala ukhbiruka an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam i kaže ja te obavještavam o Allahovom poslaniku sallallahu alayhi wasallam znači ono što je rekao wa taqulu ati kažeš wallahi la namna'uhunna takum ya Allah mi ćemo isprečavati da idu u mešćid Bo fi lafzi muslim kaže a u rivajetu kod muslima tekst hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve sellem la temna'u ima Allahi masajid Allah ne sprečavajte Allahove robinje da odlaze u Allahove mešćine. Znači, to je tekst hadisa. E, osnovno značenje hadisa, o čemu stvar govori hadis? Hadis govori o tome, <clears throat> hadis govori o propisu uh, izlaska, odlaska žena u mešćid. Uh, zašto je bitan taj propis? Zato što osnova, znači osnova da muškarci idu i klanjaju u mešćidima u džematu. Govorimo o, o, o pet farzova dnevnih namaza, za razliku od praksi teravih namaza, gdje, gdje je praksa kod muslimana inače i da žene idu na teravih namaz. A ovdje je riječ znači, o dnevnim namazima, pet vakata dnevnih. Eh, pa ju, znači, uh, spomenuo, Abdullah ibn Omer spomenuo uh, riječi poslanika, sallallahu alaihi vselem, kada nekog, znači, kada nekog od vas žena, kada nekog od vas žena uh, traži dozvolu da ode u meši, neka je ne sprečava. Znači, to je tek hadisa uh, <clears throat> a ovdje dodaje, ovdje dodaje ovaj značenje, e, odnosno dodatak jedan dodaje, ovdje autor kaže li ella uh, e, juharrimeha fadilete džemati fe mešit. Kako je ne bi spriječio vrijednost klanjanja u, džemat, u džematu u mešćidu. uh, <clears throat> e, ono što je zanimljivo drugi dio o čemu govori ovaj hadis, a to je ovdje što je došlo, što je vezano, to kako je reagovao jedan od sinova Abdullah ibn Amera, Bilal, pa je on reagovao na to kada je vidio kada je vidio uh, u njegovo vrijeme, u njegovo vrijeme kada su vidjeli to za vrijeme tabijina, znači uh, promijenilo se vrijeme u smislu toga e, na čemu su bile žene za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sallam kako su se oblačile prilikom odlaska u mešćinu znači oblačile su, nošle su odjeć koja, e, e, e, koja je puno ukrašena, <clears throat> koja privlači pažnju, kaže pa zbog, zbog te ljubomore gajreta i prema ženama i čuvanja žena od upadanja u slično, tako je reagovao sin Bilala. Sin Abdullah ibn Omera po imenu Bilal. I izrazumije se da on u stvari nije imao namjeru da da se protivi propisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nim bila to namjera, nego je e, njegov je reagovao zbog ljubomore on onako kako se ponašala žena. A onda je njemu odgovorio njegov otac na način kako je odgovorio. Zato znači zato je reagovao bila tako na, da radi wallahi la nemne tako me lahmić on ispričava zašto zato što što se one kao tako ovaj e, tako loše ponašao prilikom odlaska u mešhed. Ovaj zanimljivo da ovdje da imamo ovaj mi rad mi smo rekli da radimo po knjizi Te Siru Allah od Abdullah Besama poznatog šeha uh, iz Kasima iz Saudije da on navodi ovdje u fusnoti zanimljivu stvar kaže ovaj vidimo kako je ovdje reagovao reagovao sin od Abdullah i Nomera, Bilal, a kaže šta bi onda, ovaj, šta bi mi trebali reći, kaže za naše vrijeme, u naše vrijeme, kaže, jel, ovaj, kada žena ne vodi računa o oblačenju, kada se namirišu, kada otkriju dijelove tijela, znači, gdje se, e, gdje se doživio, kaže, takva raznolikost, raznovrtnost u oblačenju, u kičenju, u sređivanju žena, da, da baš na njih se odnosi onaj hadis, kasijat, onarijat, onarijat, pokrivene, a otkrivene kasije, znači da imaju kisa na sebi, da imaju odjeću na sebi, arijat, a gole. Kako može biti neko obučen, a go, po jednom od poznata dva tumađa, znači, da je, e, da je oblači ili tako usko pa se ostrta sve kao da je golo, ili providno odjeću, jednog toga dvoga, iza zonu, znači, ili providno, ili usko odjeću, ili jedno i, dvo, jedno i drugo. Pa kaže ovdje, znači, autor Abdullah ibn Besam kaže, e, znači, tada mi kažemo za naše vrijeme, je ono što oblače žene, znači, da je prešlo sve granice u opisivanju njihovog tijela, dijelova tijela, otkrivanja lica, e, sređivanja, je ono što je poznata danas, jel, mi znamo to dobro, ko žena, znači, ona, i čak pokriveni žena, u tom je problem, da one kada izađu, i kada treba izaći, da se onda tek pravo srede. I, ova, i onda čak i mi kad kažemo, dobro, ženu, ti, ti bi trebalo osnovno men da sređuješ, a ne drugo. Pa dobro, nije to, Bog to hoće. Se, i, I što je poznato danas, ova, žene se kad se sređuju, sređuju kad dođu među sestre, ove naše žene. One se dobro srede, onaj, urede, kad odu da srednu, sjednu da sjede sa sestrama. I to je poznato, da se žene sređuju, ovaj, glavno, uh, ovaj, među ženama, da bi jedne druge pohvale, rekla, ono, da, da ostane utisak, kaže, da ova je lijepo izgleda, da je mlada, mladolika, da drži do sebe, ovako, onako, te njihove komentare. A ovamo, kod kuće, kod teba, ovaj, mislim, nisu sve žene iste, naravno, ovaj, eh, mnoge zapostave tu stvar, ne vode računa o tome, pa im sve jedno, sve jedno kako izgledaju, šta nose i tako dalje, ovaj, a u stvari, jel, ako je riječ o sređivanju, naravno, osnova da žena, ako se kome sreći, sreći svoj muž jer on je taj glavni koji, koji bi trebao, znači koga treba da privuče, koji bi trebao, koji je korisnik onog što je uh, sa te strane, što je šarijetski dozvoljeno na, na njenom tijelu. A, e, a znači kada ide u javnost, pogotovo van kuće, znači ono što je ovaj, najbolja nošnja bila koja su prije nosile bošnjakinje ovdje u Bosni, ono, prije nego što su skinule ovaj, uh, kako su pisali, Feređu Velov, uh, Majan Zar. Uh, jer su one zaista tako su nešto oblačile, osim jednom mahanu što su imala što su im dole ovaj, od cijevancije, jedu noge bili uvijek gole, vidjele se po kojem stu mezeu radila, la, na najbolji uglavnom, ali onaj gornji dio, ona su nekako nosila nešto oko njih, isto kada su nosila one, one, one suknje tam što, onaj, ono, što su na zapad nosili, francuski i englijski, ono, kada imaju neke ugrađene, da nešto ono široko bude, a tako su, jesko kiša, tako su one nose, znači, nešto obuku i kad stavi, nema šansi da opiše dio tijela. Znači od ozgovog što je išlo sa glavi i dole spuštao se, ne može znati, ja je debela, ja mršao, ne možeš nikak znati. Dok od nas ove naše podnikav, znači može odmah, ono, od, ocjena kad bilo 1 do 10, odmah možeš svrstati u opis, onaj opšti napišeš. Jedni pogled, znači, da zagleda, zagledaš je plaho. Za rasku prije, znači zaista žena kad se vodila žena, znači ona se tako nešto obuče oko sebe, ovaj, i, uh, i to je čak bila vještina, znači, u tome, da, da obuče, znači, jedan što ima ispod odjeću određenu, i, i taj, uh, o, taj glavni hijab koji ide okolo, bez ova što on bude često vodijelni, ali tako zaokruži tijelo da nema šansi da možeš kontakt šta je ispod i ko je ispod, je li starica ili je djevojka ili je mlađa, ali starija ili starija onaj, a međutim, ja, za vreme vrijeme to se, ovaj, već vi znate da imate modu, modu, u modu u hidžabima ovim pravim, crnim, šerijatskim, imate modu, izgled, do te mjere da pravi, recimo, spravi, onaj hijab koji nosi žena pod kapu da napravi tako da izgleda po potrebi Takav hidžab znači, kad ga obuče, ono već ima kukove istaknute napravi ribonje To je nevratna stvar, znači, tako se odšla ovaj, u krajnost, znači, šejtan to odradi svoje, jel? ovaj, da tu devijacija doživela ovaj, baš što on kaže, ovdje šta da mi kažemo, jel, ako on reagalo uno doba, kad su žene vodile računa, bile bogobojaznije, I ova, al dobro, samo se prenosi da iše radi Allahom, da rekla ka, da je ona kaže, ja da ima moć, ja bi zabranila da žene idu mešćin. Jer kaže, ovaj, je se promijenilo stanje ono kad je ona živjela nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem od onog čemu su bile za vrijeme poslanika sallallahu A uglavnom, je ovaj, stvar, naravno ovdje zavisi od mjesta, od vremena, e, zavisi od e, praktikovanja, pridržavanja, vjere i tako dalje, ovaj, e, i normalno ne može se sve žene srpati pod isti koš, ali da postoji fitna, da postoji nered po ovom pitanju, to je jasna stvar, Ovde, dovoljno, je ovdje ima saralije, to najbolje znaju, ovdje žena što ima pokriveni, to je većina njih nose pantalone, marama i pantalone, to je poznata stvar, kao da je to islam i to pokrivanje. A ono kome se Allah smilovo, to su ovi malo, bolje koji nosa ili koji nosa ili hidžab, džilbab ili ova ili da nosi suknju najmanje ruku ili neku haljinu. E, znači, ta, ta devijacija je toliko očita jasna po pitanju pokrivena se stara i žena. E, uglavnom, nas interesuje ovdje ovaj, e, značenje ovog hadisa, s čime došao ovaj hadis, ovaj došao hadis e, govori o tome da je, da je mustehab da se dozvoljava ženama da se dozvoljava ženama da idu u mešćid kada kada traže i hoće da odu u mešću da klanju namaz. <clears throat> Uslovljena, e, dozvola, dozvola e, njihovog izlaska je uslovljena da ne izlaze u odjeći koja, sa kojima se ukrasi, da gleda izazovno i da znači da je njihov izlazak siguran od fitne. E, Kako je fitne? Znači, naravno da se u dosta ovog da se ne namirišu. Kako može biti siguran od fitne? Znači da one same po sebi nisu fitna da one sama po sebi njihovom izgledu ponašanju nisu fitna ili drugo značenje fitne je u stvari da, da, ovaj, da nije vrijeme fitne, da, da, da su tako ljudi pokvareni da ako bi izašle napada i vrijeđa i maltretira i tako dalje. A to se zna desiti s vremena vrijeme od sredine do sredine. <clears throat> Jedno i drugo značenje fitne, tako učenjaci spominju to kada opisuju šta znači eh, da može biti žena fitna ili vrijeme fitne. <clears throat> Dobro. Eh, ovdje kaže u hadisu je, u hadisu iz hadisa se razumije kao što kaže Besan kaže ovdje e, znači da je nju dozvoljeno da izađe u mešid radi obavljanja namaza <clears throat> hadis govori o namazu a kaže da žena izlazi na predavanja da ode slušat hudbe da pristvoje da pristvoje ovaj ne, hudbe da ide slušat hudbe sa ovi Bajram namaza po ono stavu kako kažu da je važib, kaže, e, to već e, kaže, predstavlja drugi propis, uh, I on, i on je e, očito nage ovdje u ovom stavu, onom poznatu, onom hadisu što se prenosi od domu Atije radijela Hanha u hadismu Tefekun Alihi, umirna en uh, e, nuhriđe fil idejni avatik wa adavatil hudur. Kaže, nariženo je bilo, kaže, da za dva bajrama izvedemo, kaže, žene, oni, žene udati, starije, kaže, dva to hudur i one koje su bile djevojke, koje su bile mlađe djevice. <clears throat> hoće da kaže da izazak na predavanje radi učenja vjerilo što mi danas zovemo škole, Kur'ana tako da ide ne potpada pod ovaj propis. Znači da to može, kaže, biti, da je da potpadni propis da je džip, da im je vađip da idu. Da bi naučila vjeru, da bi stekla znanje o vjeri, da bi uh, e, polno stav koji kaže da je vađip, da, se, da žene izađu na, uh, između ostalim temije na, bio na tom stavu, da je ženama vađip da izađu na, na, na, na Bajram, da klanjaju Bajram, da prisutvuju dovi muslimana, kako došlo tekstu Adisa, a Džumhur je da je to, da je to samo mustehab. Uh, uglavnom, znači, kaže da ne potpada, ovaj hadis ne govori, ovo je samo za klanja namaza, a za odlazak zbog drugih razloga, a, pogotovo učenja vjere i tome slično, da to po, može potpati ili, ili da je važi u određenim situacijama, ako treba da nauči vjeru recimo, e, zamislite žena koja uvjeri, e, godnama uvjere drži i se vjeri i tako dalje, a ona nikada nauči tu sufaru da priđe, da nauči da, da uči poteđu idu Kur'an, da nauči kuransko pismo i tako dalje. Znači, to ne sumnje da je to velika mahana nedostatak i da žena treba to omogućiti, da se time zabavi. To je najpreća stvar da, da nauči, da čita Allahovu knjigu, da Allahov govor a ne da se to prepusti i da se, ovaj, da se, da se zapostavi ta strana njenog života. Normalno, ako se to zapostavi, ne posvjeti se tome da će ona naći nać razloga da se bavi nečim drugim, što može biti jel, ovaj, problem i, i, i može onaj, napraviti određenu devijaciju u njenom životu. <clears throat> A onda imamo zanimljivu stvar ovdje što spominje, a to je ovo što smo govorili ovdje, da je žest, ova žestoka reakcija od Abdullah Nomera prema svome sinu, jer ga on razumio kao da je se suprostavio sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A, a znači e, ovdje komentator kaže da, da Bilal nije imao tu namjeru nego je on mislio da je reagao tako zbog stanja i ljubomori uh, onog vremena u kojem su živjeli. A, a u stvari, e, ovo na govori jednoj stvari, to kako musliman treba da bude ljubomoran na, na sunet poslanika sallallahu alaihi sallam, kako treba da reaguje, kako da, da voli sunet Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam i da, ga daje, da mu daje prednost, da bude, da bude najbitniji za, naravno, u smislu ono i da se ispravno, ovaj, ispravno razumijevanja, da neko ne pogrešno, pogrešno ne razumije neki određeni hadis i onda ratuje zbog njega, ali to što on pogrešno razumio. Znači, ovdje mislim, osnova je tu da razumije hadis ispravno, pa da onda bude, da bude ljubomoran i e, da radi na tome da se, da bude prihvaćen, da, da živi zbog njega, da, da se da nadahnjuje sa njim i tako dalje. Dobro, da se držam plaho oko ovog hadisa, glavno to je značenje ovog hadisa. Andalusam, Andalusam. Andalusam, Andalusam, Andalusam.